บุ๊กทูเก้าสิบห้าคำสันธานสองคอนยุ junctionen ชันเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit wann arbeitet sie nicht mehr? ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ Seit ihrer Heirat? Seit ihrer Heirat? ใช่ Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. Ja, Sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. ตั้งแต่เธอแต่งงาน Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. ตั้งแต่พวกเขามีลูก Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Wann telefoniert sie? Wann telefoniert sie? ขณะขับรถหรือ während der Fahrt während der Fahrt ใช่ขณะที่เธอขับรถ ja während sie Auto fährt ja während sie Auto fährt เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ sie telefoniert während sie Auto fährt Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie sieht fern, während sie bügelt. Sie sieht fern, während sie bügelt. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. ดิฉันมองไม่เห็นเลย Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. ดิฉันไม่ได้กลิ่น Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe. Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe. เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. เราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกลอตเตอรี่ Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มา Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt.